Txobin, eh, erosegi egunan? Egunan. Uraz eta laborantzaz gira aizanen oai. Eh? Zu duratzen zira hemen eh, laborantza Euskalegiko laborantza gambaran agronomiaz, alojetaz. Lehenik aktualitatean baita azken aste eta hilabeteetan idortea aipatzen da, ur eskasa. Zertan gira hemen ipajaldean idortea da? Ebe um, azken hilabete untan ez, eta azkenean apirila aski bustia izan da, inditu egun eta egun eta pinta pixkat denetan, beraz hilabete normala errandezagun, aldiz uh, otsaila eta martxua biziki xukuak izan dira, eta sustut horreita razi behar dena da, 2008 bi urtea izan dela, be, eh, us, ipar aldean, miska bat lehen urte biziki idorra, nun eh, euriteak gutitu diren, eta justut burona txikia behar direnak dira, izan direla hiru bero uolde, biziki azkarrak, bat kainastapenean, gero ustailean, gero agorilean, eta hurri finitzea arte ez duela euro egin. Berazinez, akumulazione bat izan da klima mailan eh, biziki eh, azkarra. Orain berean, idortea dugunez, ezin dugu erran zinez, eta biziki eh, hilabete uritxua izan da. Aldiz, eh, errekak observatu baitu baituzie eh, neguntan, ez dira biziki, etzen ur biziki, eta e, udauntako beharko du aroak lagundu izan izanez, eta errekak eta olako askia paltziren bai. Izan dira, garai zailak, hori, bon, bitze zebena, zerriatik aldaketa klimatikoa? Bo gero aldaketa klimatikoaren barne maiten alda, hau biztan dena, bai, e, gero eta gehiago argituz doa hori, e, eh, NBEek errandu eh, azken sortzi urteak mundu mailan izan direla sortzi urte beroenak, Bon, ez da, bat, ez dira bi, badira sortzi orain, beraz, iparaldean ere esenitzeitugu... Eh? Eh, gauza horiek, eta ala, estremoak ditugu ikusten, eh, biziki bero azkarrak, uh, eurite go, bortitzak ere, uh, iparaldeko simbolo bat bezala, hartoa, jaz, bon, belarra ere biztan dena, eh, me harto mailan biziki rendimendu apalagoak izan dira, eh. lurren arabera, lur harinetan errendimenduaren erdia, galtzera eta arribatu dira, partzela batzuetan, eta lur hobeetan eguneko itamar, berro galdu da, beraz, uh, simbolo bat da, biska bate eh, eta hor, biziki bortitza izan da. Berdin pentzeetan, lehen eh, baigorri aldeko, eta aldeko mendiak, sukatu dira aurruntu hori, egun da inoetzen jendean itzek ikusi haiduriz. Hala, eberaz, laborantxan, ura beharrezkoa baita, aipatzen da, usu, alojetan, uh, adibidez. Bai, bai, hartua da beti aipatu izan dena. Bo, aski da, azken urteetan behiratzea lare, hasten dira ikusten, ekilili partzela batzu, eh, soja partzela batzu, eh, rotazione batzu, hasten da, hogia. Baina, hala, uh, segur dena da, ondoko urteetan, ba, hartuak, hala, etxaldean itzetan liku batukan enduela, baina ez berro da hain zentrala, berko dira alternatiba batzu atseman, zenta hartua... Idorteari geizkia reakzionatzen duen landare bat da. Hala, gero soja ipatu dut, soja jakin behar da, soja puxarazteko behar dela hartu bezain bat Beraz, eh, proteina ugaiteko untsa da, baina leku eh, idorretan eh, ez da, ez da untsa heldu. Paralelo bat egiteko, hartu erabiltzen ari zaskuntzan, garatzen, garatu, hemen ez oraindik, baina arribatuko den kultibo bat, seurenik da zorgoa. E, bi hitan eh, lehen esperimentuak egin dira jaz, edo, afe, azteko izan dira jaz, eta emaitza aski honekin, eta, eta bi ere hori geratuko da. Gero, zorgoa bizikera biltzen da landare osoan, furra, zerreiten den bezala, eta hori idea sartua da kontzientzietan, eh, eta hori ere garatuko den praktika bat da, Eh, dudarik gabe. Gero udako hola kultibuetan horiek dira uh, famatuenak, hartzen baditugu uh, partea zerreala, zerrealak egiteko, gero be, neguko kultibuak emaiten aldira, eh, ur behar dutenak udako partean, bilduak baitira deia, ala nola bo, tritikala, ogia, koltza, hori gehiago amikuse eta bidasune aldean. E, gero gehiago joanez eh, askuntza zonaldeetarat, izaiten alda, um, strategia batzu badira, idortea baden leku, lekuetan, ebe ereitea neguan eh, meteilak, eh, adibidez, zinez volumen gehiago egiten baitute, eta volumen hori segura, segura baita, beraz, volumen handiagoko kultiboak emaitea, eta ere argunt kiskali diren uh, eh, partzeletan, adibidez, uh, berotasunarekin edo arren problematikarekin ere, ebe uh, zorgoa emaite entxeatzeko, edo moa, edo mie diren beste bi elandare entxeatzeko uh, parada da, iparaldean untsa pusatzen direnak. Badira olakok janik? Bai, bai, bai, egiten da, bai. Uh, Dura mahu urte zorgo erreten ginoen, eta ne horretzak zen, horrein denek bakite zer den. Ez dute denek espikat entxeatia hori no, baina hala, eh, ezaguna da, eh, atxemaiten dira ziak orain hemen, beraz, e, da bai. Azkuntzaz, bi zerten albaditugu, nola pairatzen dute idortea? Ebe, azkuntzan aurten egoera aski lagia da, ez, eta e, laborari azle anitz itzare dira belakseka, oraindik, oino? uh, eh, udauntako belar gehiago egiteko lekuak seka, denek barrukiak hutsak dituzte, fengien gehienek, gehi horren inguruan bada espekulazione bat sortua izan dena, beraz ikusi dira luzernak irureun, laueun, eta tamar eurotan txalduak, fe, bref, bada horren inguruan uh, eh, ahangura frango, e, eh, nola nola hori kudeatu ebe eh, ebe ez da ez da gai erretxa, eh? hala aurten belarrak dira ikusiko ze baden eta gero izanen da ebe hala pentsiak ber dira albezain untsa ere man bada dira teknika batzu dira ezagutuak direnak epatu hasturnan dinamik bezalakoak belar pizka baten sekaioiteko Garatu den zerbait neguntan izan da ere antxiak eta beti bada usaiak igortzeko pentsionean urgunerat, berakak jaterat, eta urten hasi girena ikusten da, be eh, amikuzi aldeko adibidez eh, estalki batzutan, igurriak izan dira ardi batzu, eh, pentsen eta ere angreber edo estalki horien jaterat hor bada bazka, urtero ez dena bortxaz eh, bera biltzen, eta hor bada zerbait eideko. Ikusi dena ere, da, eh, mendialdeko laborari batzu joiten, partzela batzuen txeka amikuzerat, usaian estalkiak direnak, egiten, ala, meteila edo ala, kabalendako bazka, Ta, eta gero laborariak, kamikusteko laborariak kultibo bat iten. Beraz, olako trukaketak, uh, eh, seurenik, uh, eh, eh, fen, bada, nola jandezagun, komplizitate bat edo, uh, bai, elkar laguntza bat plantean emaiteko eta interesgarria izaiten aldena ipatu ditugu e, idorteari e, jardokitzeko aterabide batzu. Alde ikusiz, haipatu ditugu e, eh, zekite, landareaz edo askuntza mailan ala elkar laguntza. Baina gai bat da ere, uraren kudeaketa susena. Bai, agunt, uraren kudeaketa gai biziki uh, zentrala bilakatuko da. Lehentasunak berko dira hautatu. Jakin behar da, lurak idor direlarik, arazoa mm, gerota handiagoa dela, zenta euriten, du, euriten dularik, lur asela suku denez, ura ez dela infite lurrean txartzen, kurritzen da, eta beraz errekak fite betetzen dira, eta hori urori guzi hori e, e, itxasura joiten da. Beraz, ala, importantzia ez e, eta pentsiak sobera pelatzea, zenta ez bada bate belarrik gain hortan, ura oino reskiago kurritzen da, eta urori, fean, pertzelaren dako e, e, galdua da. Beraz gure mezua bai da, zinez, uh, agronomia mailan, badugu interesa, uh, eta lurrak hartatzea, ura albezain einean lurretan, lurrean txartzeko eta ez dadin eh, kuhi. Aipatu dena ere azken asteetan edo, ala, aipatia izan da, esen zolineko megabazin horiek aipatiak izan dira anitz, hori ere idortearen ondorioz uh, batzuendako uh, da uraren privatizazioa. Bai, uraren privatizazioa eta stokatzea. Uraren stokatzea ikusten dugu gero tageago bere mugak bat dituela argiki. A, ah, biziki famatua da orain Espainian gertatzena idena, fei Espainia aldean, Pirineoen bestaldetik, izi stokatzeko egiturak badira eta binegu suku udasuku bat eta mugarat heltzen da sistema hori. Beraz, uh, eta sustut, ura denena da, eta behar dugu, behar da partekatu uh, ah, alden uh, eh, Ala beraz, stokatzearen inguruan, gehiago badugu interesa egokitzea gure, gure egiteko manerak. Gero, stokatzea sistema tipi batzu, la, erriko laborantza inekoak, Eh, hori uh, txomin erosiki gisa erraiten dute, eh, ne ustez beharko dira, uh, kompazione baratze gintzan ari direnek, egun, uh, xaretik hartzen dute ura, eta iten aldira uh, e, etxalde mailako aintzirakipi batzun, unponpatzen alden, uh, hor badira gauzak zinez pentsatzekoak, ureztatzea ez da gauza txar bat bezala, txarra bezala ikusi behar, badu bere interesak, gero bala, barazkiak ureztatzeak badu zentzu, kultibo batzu behar da ere, uh, eh, belarra errea delaik, be, ez, ez gira joanen uh, eta uh, voilà, komplikatuago uh, iruitzen zaut, eta ez du olako, uh, fe, badu importantzia ere, baina zailago iruitzen zaut. Lago biltzeko, uraren kodeak eta xantier handia. Ba, esantzer handia eta sustot uh, biziki gai sensiblea eta laborariek badute iteko, aiteko, iteko, be, ba, ura ez da bakarrik pizinak betetzeko eta eta turismoaren eta laborariek kabalak, urezte, kabalek edateko, eta badute ur behar hori, eta, eta olako udetan komplikatzen da, eta behar da, zinez, kudeak eta kolektibo bat ukan eh, hori untxa martxatzeko. Ebe, mi esker zuri, Ba,